sensibiliser les gens. Guk erakusketa honekin jendea onkitu nahi dugu sentsibilizatu. Bereziki endaiarrak badelako garaia erreakzionatzeko. Jendearen lekukotasunak bildu ditugu eta gardenki jarri ditugu deus moldatu gabe. Barrukoaren berri kanpoan ematen dugu. Et qu'on reproduit euh, fidèlement euh, sur les sur sur les panneaux. C'est une ouverture du centre de rétention sur l'extérieur Zentroaren eh, irekiera bat da kanpoarekiko barrura sartzea oso zaila baita guztia bere horretan ezagutzeko. Guk zimadetik zentroen itxiera aldarrikatzen dugu, ez hobetzea itxiera baizik. Iruditzen zait jendea estela kontziente hemen erretentzio zentro bat dagoela. Ikusi ordea jendea initz ikusten dugu joan eta etorrian, horren jakitun bagara. Je pense que là il voir. On voit bien les personnes qui se font arrêter euh, régulièrement. Ici, à la frontière, ceux qui prennent le bus voit bien que les bus euh, sont arrêtés aussi. Ikusten eh, ditugu garraio publikoak kasunetan autobusak ere geldituak direla. Beraz, eh, zinez, kontzientziazio horretan eragin behar dugu. Baina uste dugu jendeak ez dakila zer den erretentzio zentro batek eh, atzetik dakarrena. je pense qu'il n'y a pas la conscience de ce qu'est un centre de rétention.